บุ๊กทูเก้านีวันอุกดาเกวันจันทร์ดากวันอังคารท i สตากวันพุธ onsdag วันพฤหัสบดี torsdag วันศุกร์ fredag วันเสาร์ l ö r d a g วันอาทิตย์ søndag สัปดาห์ อาทิตย์ อึกะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ fra mandag til søndag วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ den første dagen er mandag วันที่สองคือวันอังคาร den andre dagen er tirsdag วันที่สามคือวันพุธ Den tredje dagen er onsdag. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี Den fjerde dagen er torsdag. วันที่ห้าคือวันศุกร์ Den femte dagen er fredag. วันที่หกคือวันเสาร์ Den sjette dagen er lørdag. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Den sjuende dagen er søndag. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Uka har sju dager. เราทำงานเพียงห้าวัน Vi jobber bare fem dager.